أما آه، اسم المفعول وعمله اسم مفعول وعمل آن سمع, آه، سمع الحديث این دیگه آه، فعل مجهول با نائب فاعل الحديث مسموع چرا فعل به شکل مجهول آورده چون اسم مفعول است فعل مجهول درست میشه نقل الخبر الخبر منقول انقذ الغريق الغريق منقذ منح المجد جائزة المجد ممنوح جائزة أعطي الفقير ثوبا الفقير معطى ثوبا اتخذ الكتاب سميرا الكتاب متخذ سميرا انطلق يوم الجمعة منطلق يوم الجمعة أتب على الصديق إنجا كتاب شما صديق بعدا جملة بعدي رو چه نوشته است؟ كتاب شما صديق معتوب عليه لا في شمان اه، دیگه نوشته اه، معتوب علیه ولی از صدیق رو قبل از خطا آورده که اشتباه آورده است الصديق معتوب عليه نوشته الصديق معتوب عليه درست الصديق بله الصديق معتوب عليه احتفل احتفال عظيم ما محتفل احتفال عظیمون حالا اگر دقت کرده باشید میبینیم که سمعا و و نقلا و انقذا اینا هایی بودند که متعدی به یک مفعول بودند لذا میبینیم که مفعول بهی اومده است نائب فاعل شده است اما در مثال بعدی منحه المجد جائزتان اینا فعلایی هستن که دو تا مفعول بهی دارن یکی اومده نائب فعل شده یکی هم هنوز سر جاش مفعول چکار کرده است مونده است و در گروه سوم میبینیم که فعل اصلا لازم هست اصلا متعدی نیست انطلقا عتبا احتفلا اینا فعلا چی هستن بله لازمی هستن حالا میخواهد یک بحث هایی رو در قواعد به شما بیاموزد یک قاعده 126 اسم المفعول اسم مسوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول آه، للدلالة على ما وقع عليه الفعل اسم مفعول اسم مفعول اسمی است که ساخته میشه از مصدر فعل آه، فعل مجهول فعل چی؟ فعل مبنی للمجهول یعنی فعل مجهول دلالت می کند بر آنچه که فعل بر واقع شده است لدلالت علی ما وقع علیه الفعل برخلاف اسم فاعل اسم فاعل دلالت میکرد بر آنچه که کار به وسیله آنچه شده بود و انجام گرفته بود و اسم مفعول دلالت میکند بر آنچه که عمل بر آنچه شده است واقع شده لدلالت علی ما وقع علیه الفعل دلالت میکنه بر آنچه که عمل بر آنچه شده است واقع شده است 127 يصاغ اسم المفعول من الثلاثی على وزن مفعول اسم مفعول از ثلاثی بر وزن مفعول درست میشه بله محمود منصور معبود مجروح الى آخر ومن غير الثلاثي على وزن اسم فاعله مع فتح ما قبل الآخر در غیر الثلاثي همانطور که اسم فاعل رو درست میکردیم همونطوری درست میشه ولی یه فرقی داره که ما قبل آخر اینجا فتحه میگیره مثلا اسم فاعل رو قبلا توضیح دادیم گفتیم یکرمو اینجا میشه مک... اسم فاعلش میشد مکرم اسم مفعول میشه مکرم یعلمو اسم فاعلش میشه معلم اسم مفعولش میشه معلم یستخدمو اسم فائلش میشه مستخدم اسم مفعولش میشه مستخدم با این فرق پس اسم مفعول در غیر از ثلاثی مثل اسم فائل هست با این فرق که ما قبل آخر رو فتحه میدیم چی میدیم؟ فتحه میدیم فهمیدی آقای مولا بابک؟ لا اسم المفعول من اللازم درست نمیشه اسم مفعول از لازم الا مگر مع ظرف با ظرف مانند مثال یوم الجمعتی امنطلق یوم الجمعتی خب فعل, فعل مجهول نمیشه مگر با ظرف یا جار و مجرور مانند اطیبه علی الصدیقی بله بله فعل لازم به بحث فعل لازم هست اول مصدر یا مصدر مانند احتفل احتفال عظیم خب در گروه دوم که دقت بکنیم الحدیث مسموع اینا که خب مسموع مفعول بهی نداره چرا نداره عمل فعلش رو میکنه بخاطر این که خاطر این که مسموعون یک از اون فعلای متعدی به یک مفعول میشه خب اون یک مفعول الان نائب فاعلش شده نائب فاعل داره دیگه مفعول نداره مفعول دیگه نداره الحدیث مسموعون مسموعون اسم مفعول هست و نائب فاعلش که ضمیر مستتر هست مفعول بهی نداره به خاطر که از اون فعل هایی که چند تا مفعول بهی دارند یک اما در مثلا گروه دوم نگاه کنید المجد ممنوح جائزتن ببینید المجد مبتدا ممنوحون خبر هست ولی در همین ممنوحون چون اسم مفعول هست مشتق هست نائب فاعلش چیش هست مستتر است اسمای فائل فائل داشتند اسمهای مفعول نائب فائل دارند چی دارن؟ نائب فائل دارن جایزتن میشه مفعول بهی جایزتن میشه چی؟ مفعول بهی یساقو نه یوساغو هست یعنی درست نمیشه اسم مفعول از لازم یعمل اسم المفعول عمل فعله المبنی للمجهول اسم مفعول عمل فعل مجهولش رو انجام میده عمل چیش رو؟ به شروط التي تقدمت في عمل اسم فاعل با همون شرایط اسم فاعل و اسم مفعول دقیقا یکیست شرایط اسم فاعل و اسم مفعول چه یکیست یعنی همون اعتماد به نفی اعتماد به شما اگر اینجا دقت کرده باشید در امثله گروه سوم امنطلقون چرا این همزه رو آورده است آره یکی از اون شرایطش بله بله ما محتفلون ها بله بله پس همون شرایط رو داره برویم درس بعدی که صفت مشبهه به اسم فائل هست اینها همون مشتقاتی هستند که عمل فعل رو انجام میدهند با هر یکی با شرایط خاص خودش